أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đalešanuhu i donosimo salavat sana na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabarik wa ta'ana Ja ayuha alladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi wa la tamutunne illa wa antu muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umrati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boji istinskom Bogu bojazno što je onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Kao što nam je poznato, mi smo već, mislim, u dva ili čak možda više predavanja govorili o ovom poglavlju, to jeste o poglavlju Hajza. I ono što nam je ostalo danas jeste da prokomentarišemo hadise, međutim, s obzirom da smo značenje ili propise vezane za ove hadise već spomenuli ova prethodna dva predavanja, znači samo ćemo se da kažem, samo ćemo se kratko samo ćemo se kratko osvrnuti, osvrnuti na njih. Dobro. E, prva tri hadisa ćemo tako da kažem po, e, pročitati, pa ćemo onda dati samo jedan kratki osvrt, odnosno podsjetiti se na ono što smo, što smo govorili. Znači, prvi hadisi govore o istihazi. I rekli smo da krv koja izlazi iz žene da se dijeli na tri vrste. Znači prvo je krv hajza, znači to je prirodna krv koja izlazi znači, žene e, i obično znači, dolazi e, svaki mjesec dana, znači žena jednom mjesecu, e, ženi jednom mjesecu dolazi hajz. Druga vrsta krvi jeste e, krv koja dolazi posle poroda i to se zove nifas. I treća vrsta krvi jeste krv istihaze, znači to je kao što se također kaže demu fesad, znači da kažem pokvarena, da prevedem bukvalno, znači pokvarena krv, to jeste koja nije krv, niti hajza, niti nifaz. I ono po čemu se razlikuje krv istihaze od krvi hajza i nifasa jeste što žena kada je u istihaze i klanja i posti za razliku od, od hajza i nifasa. Pročitaju vi prenosi se od Ajše radijallahu anha da je Fatima bint Ebu Hubejš imala istihadu. Pa joj je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Krv hajza je crna i poznata. Kada bude takva, onda ostavi namaz. A kada bude druga krv, uzmi abdest i klanjaj. Dobro, znači e, mi smo govorili i kazali e, da postoje, postoje momenti e, znači kada žena dobe istihazu, znači nije krv hajza, kako će razlikovati krv hajza od krvi istihaze? Znači ako se sjećate u nekim momentima se će žena razlikovati, da kažemo po adetu. To jeste, znači vratit će se na svoj adet, a to je na broj dana koliko je inače dobivala hajz. Znači ako je adet bio šest dana, znači sve mimo šest dana je šta? Znači istihaza u nekim momentima će se vratiti na takozvani temiz, to jeste razlikovanje, znači krvi hajza od krvi stihaze, po boji i po mirisu i tako dalje. E, ovaj prvi hadis koji je ovdje spomenut, to je hadis od Fatime bint Ebi Hubejš, e, iz njega se može razumjeti da će se razliko, da će žena razlikovati hajz, odnosno istihaz od hajza ili hajz od istihaze na osnovu temiza, na osnovu boje. Međutim, ispravno je da u ovom hadisu ima slabosti. Jer ovaj hadis, hadis od Fatime bint Ebi Hubejš, je također zabilježen ima Buhari u svom sahihu. Međutim, rivajet koji je došao u sahihu jeste znači, da se spominje qadru l-ajjam. Da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ A kaže nego ostavi namaz onoliko dana koliko si ostavljala, ostavljala prije. Međutim, znači, u ovom rivajetu je došlo znači, da se ono razlikuje po boji. I u sened ovog hadisa postoji ravija koji zove Muhammed ibn Amr u kojem ima slabosti. Pogotovo ako se suprostavi ravijama koji su, koji su vjerodostojni e, od njega. I zato je znači, e, veliki broj Leme rekao za ovaj rivajet znači, da, u njemu, da u njemu ima slabosti. Da u njemu ima slabosti i da je vjerodostojnije da se žena vraća čemu? Da se žena vraća adetu. I to je mišljenje spravni i to smo kazali. Dobro. Kod Ebu Davuda u hadisu Esme bint Umejs stoji Neka sjedne u lavor i kada primijeti žutilo iznad vode, neka se okupa radi podne i kindije jednim gusulom, a neka se okupa radi akšama i jacije jednim gusulom i neka se okupa za sabah jednim gusulom, a između toga neka uzima abdest. Znači u ovom hadisu, i u ovom hadisu također postoji, postoji slabosti, znači spominje se koliko će se puta žena koja ima istihazu kupati. Znači ispravno je mišljenje, i to će doći kasnije, znači da žena koja ima istihazu da se kupa samo jedan put. Samo jedan put. Kada? Znači kada misli da joj je prstanak hajza. Poslije toga više nije obavezno da se kupa. Znači postoji vidjet ćete pogotovo što je došlo u hadisu, znači da se kupa za svako ramasko vrijeme. Međutim, znači ili je to bila praksa ili razumijevanje neki ili nije vjerodostojno prenešeno. Ovdje se kaže, znači u ovom hadisu od Esme bint Umeis, jeste da je poslanik Anehi Salatu Salam rekao da sjedne u lavor, znači u lavor vode. I ako izađe žutilo gore, to jeste to ukazuje da nije krv, da nije hajz, nego da je šta? da istihaza kaže neka se okupa za podne i za kindiju jednim. Jedno kupanje za podne i kindiju. To jeste dva namaza koje se spajaju, za svaka od tih dva namaza se kupa. Pa za akšamijaciju se kupa. Pa za sabah se kupa. Pa opet za podne i kindiju se kupa. Pa za akšamijaciju se kupa. Međutim, ispravno znači da, um, da je ovaj hadis slab. I znači žena koja ima istihazu samo nakon znači prestanka da kažemo hajza, će se okupati poslije toga, znači ima propis sahibul uzura o kojem smo govorili, to jeste, znači uzet će abdest kao što smo pojasnili i klanjeće, klanjeće sa tim, klanjeće sa tim abdestom. Ovaj hadis samo želim da se osvrnem na jednu stvar. Ovaj hadis prenosi Esma bint Umejs. Koja je bila Esma bint Umejs? أسمى بنت عميس چه bila žena Esma bint Umejs? Kojega sahaba je bila žena Esma bint Umejs? Znači prvo je bila žena od Džafara ibn Abi Taliba. Znači Džafara ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu. Pa kad je Džafar Abu Talib preselio, udala se za koga? Za Abu Bakra. Pa kada je preselio Abu Bakr, udala se za Aliju radijallahu ta'ala anhu. Znači bila je supruga, bila udata za ovu trojicu, za ovu trojicu, za ovu trojicu ashaba. Dobro. Prenosi se od Hamne bin, bint Džahš da je rekla Imala sam veliku i obilnu istihadu nakon menstruacije, pa sam došla vjerovjesniku sallallahu alihi vasallam da ga pitam, pa mi reče To je šeitanov udarac. Broji menstruaciju šest ili sedam dana, a onda se okupaj. Dobro, ovo šest ili sedam dana, znači misli se, Znači, ovo smo spominjali također, ovo smo rekli da se zove kako? Znači, da broji po galibu, po većini slučajeva, da kažemo. A to je da u onom momentu da žena niti ima adeta, niti ima takozvanog temiza, raspoznavanja, da u tom slučaju da će sjedit, to jeste hajz će smatrati šest ili sedam dana. I znači to se zove galib ili galibu galibu adet in nisa, znači adet većine, većine žena. I žena u većini slučajeva ima koliko? Šest ili sedam dana, šest ili sedam dana hajz. Pa ovdje je poslanik alaihi salatu wasalam hamnu vratio toliko da smatra hajzom, a mimo toga da ne smatra hajzom, nego da smatra istihazom. Međutim, ispravno je mišljenje, ako žena ima adet, da se adet uzima u obzir. Međutim, ako nema adet, A to u većini slučaja u lama spominju, spominje se dešava za ženu koja je mubtedae. Znači žena koja se prvi put pojavljiva hajz istihaza. Da u tom slučaju ako nema, a nema adeta, znači koja se prvi pojavljiva, ne može imati adet, da se onda vraća na nas poznavanje, ako ne može da raspozna da će onda hajz biti koliko? Znači šest ili sedam, sedam dana. Znači ovaj prvi hadis je osnova za takozvani tamiz. Ovaj hadis je osnova zašto? što? za takozvani, znači obični, znači uobičajeni hajz koji traje 6-7 dana. Kada se očistiš, klanjaj namaz 24 ili 23 dana. Sa 24, 23, znači ostalo. Znači ako si 6, 24, ako 7, onda 23 dana. Posti i klanjaj, to ti čini dijelo valjanim. Tako čini kao što čine žene. Ako budeš u stanju da odgodiš podne i ubrzaš i kindiju, okupaj se kada budeš čista i klanjaj podne i kindiju zajedno. Zatim odgodi akšam i ubrza jaciju. Onda se okupaj i spoji dva namaza, onda to i uradi. Kada nastupi zora, okupaj se i klanjaj saba. Rekao je, od ove dvije stvari, ova mi se više dopada. Ovaj hadis, Hafz ibn Hajar je rekao, ga spominju petarica, osim nasa i I da ovaj hadis je rodosti i muslim ocijenio termizi, i također da je e, Imam Buhari za ovaj hadis rekao da je Hasan. Međutim, imamo toga i za ovaj hadis također veliki broj učenjaka su rekli da u njemu, da u njemu ima slabosti. Da u, njemu, da u njemu ima slabosti ili da je u osnovi Hasan osim u dijelovima hadisa kada se suprostavi hadisma koji su, znači hadisma koji su vjerodostojniji. A ono što je najvjerodostojnije ovdje jeste da se vrati na takozvani adet. I zato sljedeći hadis koji je spomenuo ovdje Hafiz ibn Hajar, jeste od Aisha radijallahu ta'la anhu, anha od ummu Habibe bint Jahš. Da se požarila poslaniku alaihi salatu wasalam na krv. Pa Allaho poslanika alaihi salatu wasalam rekao um, pa je poslanik sallallahu alaihi wasalam fa kala mkuthi qadre ma kana tahbisuki hajdatuki. Kaže, nemo je klanjati onoliko dana, nemo je klanjati onoliko dana koliko ti je hajs prijetno dolazio. Thumma gteseli, a zatim se kupaj. Kaže se fakane tagtasilu kulla salatin. Pa se ona kupala za svaki namaz. Znači ovaj, ovo je najvjerodostojnije, obratite pažnju, ovo je najvjerodostojnije iz čega se može razumijeti, znači da je osoba koja u istihazi da se kupa za svaki namaz. Međutim, ovo ne ukazuje na obaveznost. Niti da je obavezno. Zašto? Zato što je ovo znači činila ona. Nije joj poslanik alaihi salatu wasalam naredio. Poslanik sallallahu alaihi wasallam joj je naredio šta? Znači da se okupa jedan put. Kaže da reko thumma gtesli. A zatim se okupa. To jeste dalje dok teče krv istihaze nisi obavezna da se okupaš. Zato što krv istihaze nema propis, nema propis hajza. I zato ovdje ko želi da rezimira, znači može spomenuti da kada je u pitanju žena koja ima istihazu, znači postoje nekoliko mišljenja kada i koliko puta treba da se kupa. Prvo mišljenje, i to je mišljenje većine islamskih učenjaka, i to je mišljenje sva četiri mezeba, da se žena koja ima istihazu kupa samo jedan put. To jeste kada, znači kada smatra da je znači, završio čin hajza. Poslije toga, znači na njoj je samo da se, da se šta? Abdesti. Znači ovo je mišljenje ispravno, I prihvaćeno je, kao što sam rekao, ovo je mišljenje četvrce imama. Drugo mišljenje je da je obavezna da se kupa za svaki namaz. Znači, dok je god žena u istihazi, da je obavezna da se kupa za svaki, da svaki, za svaki namaz. I ovo se prenosi od jednog broja sahaba, kao što je Ali radijallahu ta'ala anhu i kao što je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Treće mišljenje je, kao što je prethodilo u hadisu, da je to je da se kupa za jednim kupanjem za dva namaza koje se spajaju. Znači za podne i kindiju, sve dok je u istihazi, za podne i kindiju jedno kupanje, za kšamijecu jedno kupanje, za sabah jedno kupanje i tako da kažemo sve dok ima istihazu. I četvrto mišljenje jeste da će se svaki dan okupati po jedan put. Znači od podne do podne namaza. čutim ovo spominjem, znači da kažem informacije radi, međutim ono prvo mišljenje, znači jeste, znači prvo mišljenje je, odabrano i na to upućuje znači hadis ili da kažemo rivajet, znači tekst kako je, znači kako je, znači došlo u sahihu imama Buhari muslima. Sljedeći hadis koji je spomenuo Hafz ibn Hajar jeste hadis od Ummu Atije radijallahu ta'ala anha da je kazala Kunna la na'uddu l-kudrata wa sufrata ba'da tuhri šeja. Ravahu l-Bukhari wa Abu Dawud wa l-lafzu lahu. Ovaj hadis je bilo žima Bukhari i ovo što je spomenuo Hafz ibn Hajar je rivajet, odnosno verzija Ebu Davuda. A to je da Ummu Atija kaže, nismo smatrali... Mi nismo smatrali kudre, tečnost smeđe boje i sufre, tečnost žute boje. Znači, hajzom, znači, nismo smatrali tečnost smeđe i žute boje, nismo smatrali hajzom. Znači, rekli smo, govorili smo o jedno pitanje koje se često dešava. Zato nije, da kažem, nije jezuk nije jezog da i vi znate. Znači nije štetno, nema, nije štetno da i vi poznajete ovo. Znači, e, inače poglavlje, poglavlje hajza je jedno od najtežih pitanja u fiku. Znači pitanje, pitanje hajza. Ne radi, da kažem, dokaza, nego radi mnoštva stanja koje se dešavaju kod žena. Pogotovo učenjaci e, savremeni koji govore, govore radi jeli hemije koji ljudi inače uzimaju znači radi lijekova, radi pogotovo kada žena e, kada žena uzima i lijekove koje radi e, ili sprečavanja trudnoće ili da odgode hajz i tako dalje, znači tu se dešavaju znači e, dešavaju mnoga da kažem teška pitanja. Zato jedan broj ljudi kaže da je poglavlje hajzu da je to more bez obala, da je to more bez obala. Stvari koje se često dešavaju i radi čega žene i sestre često zovu jeste, znači kada se pojavi, znači pojava, da kažemo, e, određene krvi ili određene tečnosti prija, prija hajza ili da kažemo poslije hajza. Znači žene iz žene kada teče hajz, znači nije uvijek iste boje i nije iste, iste količine. Znači na početku bude jači, kasnije bude slabi. Znači na, kasnije bude slabi i slabi da može da bude čak i žučkast i smečkast i tako dalje. I zato bilo koja boja crna, crvena, žućkasta, smeđkasta, u toku hajza, sve se to smatra šta? Hajzom. Sve se to smatra hajzom. Jer početa hajza bude jači i onda ide, znači ka, znači sve dok žena ne vidi na kraju bijeli istjedak. I to je kod velikog broja žena, znači znak prestanka hajza. Ili dok ne vidi suhoću, ne jese. Međutim, šta je sad pitanje? Pitanje dešava se često da žena kada treba da dobije hajz, da joj se pojavi, na primjer, znači žućkasta ili smećkasta, znači pojavi se nešto što nije jasna krv. Znači sve što je znači, prije dolaska znači, e, na početku hajza, ispravno je da sve ono što se pojavi kod žene, dok je još nije krenuo hajz, da ništa od toga nije hajz. Znači nego da će se samo oprati i klanjati. Jel u redu? Znači ništa od toga nije hajz. Isto tako na kraju, ako se žena vidi bijeli sedak ili vidi čistoću, nije požurila sa kupanjem i okupa se, poslije toga, nakon tog čišćenja, ako se pojavi, znači žučkasto, smečkasto, znači ništa se od toga ne smatra, ne smatra hajzom. I to na osnovu ove predaje, znači od umu Atije koja kaže kunna la na'uddu, znači mi nismo smatrali el kudra wa sufr. Znači nismo smatrali to nečim. Bada tuhri. Znači ovo je rivajte Budavuda u sahihu imama Buhari nema posle čistoće. Međutim, Imam Buharija je e, svojim poglavljom ukazao, svojim poglavljom ukazao, ukazao na to. I znači zato još jednom kaže, znači žena, znači žena dok nije, znači poteklo iz nje u pravom smislu, dok nije poteklo hajz, sve što se pojavi prije toga, znači to se ne smatra, ne smatra hajzom. I poslije toga kada se okupa, sve poslije toga što se pojavi, znači ne smatra se također, ne smatra se također hajzom. Dobro. Sljedeći hadis kojeg spomenuo Hafiz ibn Hajar jeste da kaže od Anasa Allah tala anhu se prenosi da, bi, da su židovi anna jehud kanu idha hadati l mar'a lam ju yuakiluha فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم Od Anasa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da su židovi na kada bi žena imala hajz ne bi sa njom, kako je to prevedeno? Da jevreji ne bi jeli sa ženom. Ne bi jeli, znači ne bi bili u njenoj blizini. Znači žena ko bi bila u hajzu, znači šta, ne bi jela za istom sofrom kao, kao, i, drugi, kao i drugi ljudi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao isna'u kulle šaj illa nikah. Kaže činite sve osim nikaha. Znači šta znači nikah? Znači nikah, ničah, šta znači ničah? Prije stara ulema kada je pojašnjavala fik u većini slučajeva do, č, mnogo se držala znači originalnih da kažem znači termina izraza znači nikah znači brak međutim ljudi umjesto kafa su izgovarali č č znači zato ako pogledate ishodište ek ek kafa i ek vidite da je blizu pa umjesto nikah ničah nikah ničah međutim nije to samo kod nas znači postoji u Iraku u Kuvajtu, dijelovi Sirije, znači koji govore tako, znači ničah. Ili, znači da kažemo harf kaf ide na naše č. Dobro. E, pa je, znači ničah znači brak. Šta sad iz ovog hadisa razumije? Znači da žena dok je u stanju hajza, da ne može da se sa njom sklopi brak. A? Je li tako? Nije tako. Znači nikah u, arapski, u arapskom jeziku jezički, jezički, jezički znači polni odnos. Jezičko značenje. I zato lingvisti, kog se sad sjećam, je se šta je osnova za nikah. Da li osnova polni odnos ili akvinčanje. Veliki broj njih kaže osnova je da kada se spomene nikah, da se misli šta? Znači da se misli na polni odnos. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ako je razvede, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ako je razvede, to jest ako je razvede treći put, nije mu dozvoljno da je oženi hatta tenkeha zauđen gajre, dok se ne uda za drugog. Međutim, dok se ne uda i dok sa njim ne bude imala šta? Polni odnos. Sve dok sa njim ne bude imala polni odnos. Tako da se na nikah ovdje misli, misli se šta? Misli se polni odnos. Znači, žena kada je u hajzu, znači dozvoljen sa njom čovjek, znači da da kažemo uh, da normalno bude znači, uh, znači u kući, u društvu, znači isto kao znači i znači kada nije u stanju hajza. Osim kada je u pitanju polni odnos. I ovdje se misli, to jeste da bukvalno nemaju polni odnos, znači što? Znači ulazak polnog organa u polni organ. Međutim, naslađivanje sa ženom dok je ona u stanju hajza je dozvoljno? Dozvoljno je. I zato je poslije toga Hafiz ibn Hajar spomenuo da iše radijallahu ta'ala anha da je kazala Kane Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attazir. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, to se kada bi bila u hajzu, ko što kaže na kraju, kaže bi mi naredio da obučem izar. Znači šta znači izar? Znači izar je, znači da kažemo ko suknje, znači stavi se, znači sveže se. Kaže, to bi mi poslanik alaihi salatu wasalam naredio da fajubashiruni wa naha'id. pa bi sa mnom, da kažem, naslađivo se ili možemo reći podavodnicima imao odnos, a ja sam bila u hajzu. Međutim, ne odnos u smislu ulazka polnog organa u, u polni organ, nego znači, naslađivanje sa ženom u tom stanju. Je li dozvoljno? Dozvoljno je. Međutim, šta je zabranjeno? Znači, zabranjen odnos u smislu ulazka polnog organa i zabranjeno je da će čovjek tim mjestima, znači tim mjestima, znači stidnim mjestom žene da se tim mjestom naslađiva. Znači to je zabranjeno. I kao što će doći kasnije kod učenjaka postoji razilaženje, znači većina učenjaka je na stanovištu da čovjek ne treba da se uopšte nasađiva sa ženom od pupka do koljena. Od pupka do koljena. Međutim, i to je mišljenje velikog broja učenjaka, mišljenje drugog broja učenjaka jeste da je dozvoljno i između pupka, između koljena, međutim samo da se kloni onog mjesta, znači onog mjesta znači gdje, znači gdje se ima, gdje se ima polni, gdje se ima polni odnos. Znači to je ono, znači što je namjera, znači što je namjera ovoga, što je namjera ovoga hadisa. Sljedeći hadis koji je ovdje spomenuo Hafz ibn Hajar, jeste uh, iskup ili kefarat za onoga koji ima polni odnos sa ženom u hajzu. Znači ako čovjek ima polni odnos sa ženom u hajzu, da li treba, da li ima ikakav kefarat, ikakav iskup ili nema. Jesmo li spominjali ovo pitanje? Hm? Spomnjali smo ovo pitanje dekako. Nije veze s obzirom da je u hajzu, da vas ne interesuje. To lari sad ću. Od Ibn Abbasa, radi Allah ta'ala anhu, se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao za onoga koji je'ti imra'atahu vahi ha'ib, koji ima odnos sa ženom dok je žena u hajzu, je te saddak bi dinar au nisfi dinar. Da će podijeliti kao sadaku dinar ili pola dinara. Da će podijeliti kao sadaku dinar, zlatnik ili pola dinara. Ovaj hadij zabilježila petarca, وصححه الحاكم ابن القطان حاكم ابن القطان su, su ovaj hadis ocijenili vjerodostojni ورجح غيرهما وقفه a drugi muhaddisi znači muslim hakim ibn Qattana su rekli da ovo predaja ibn Abbasa znači da ovo od riječi ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu I zato veliki broj učenjaka za ovaj hadis rekli da je slab. Znači, među njima imam Šafija, Ibn Munzir, Ibn Abdelbar, imam Neovi i drugi su ovaj hadis ocijenili, su ovaj hadis ocijenili vjerodostojnim. Iako ima savrmenika koji su ovaj hadis ocijenili vjerodostojnim, kao što je šeheh Albani, rahmetullahi, kao što je šeheh Albani, rahmetullahi, alih. I ispravno da ovaj hadis na njemu ima slabosti i da čovjek, ako bi se desilo da ima odnos sa ženom u hajzu, znači prvo učinio je, učinio je haram, Jer uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala kaže وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَذَا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُ Kaže, pitaju to hajzu, reci to je neprijatnost, neugoda i, znači, odmaknite se ili ne prilazite ženama, znači, dok su hajzu, wala taqrabuhunna hatta yadhun. I nemojte im prilaz dok se ne očiste. Znači, prvo što je čovjek učinio jeste da je učinio grijeh. Znači, da je učinio grijeh. I žena normalno, ako je, znači da kažem, svojom voljom to dala, osim ako je primorana, znači također je saučesnik u tom grehu. Čak ima oleme koji su smatrali, koji su rekli, znači naglasili da onaj osoba koja to dozvoljava, da sa tim, da sa tim ide u kufr, nevjerstvo. Radi čega? Znači zato što znači, je ovo od jasnih, decidnih ajeta koji su došli, decidnih propisa koji su došli jasno u kuranskim, u kuranskim, u kuranskim ajetima. Uh, Međutim, osoba koja učini to, ono što je obavezna jeste da se pokaje. Allahu subhanahu wa ta'ala, znači tauba i istighfar. I to je mišljenje većine učenjaka. Znači to je mišljenje Hanefija i Malikija i mišljenje Šafije, Šafijskog mezeba, iako je staro mišljenje Šafije, zato što Šafij naći u terminologiji Šafijskog mezeba, postoji stari i novi mezheb. Znači postoji, znači kaže se nekada, ovo je staro mišljenje mama Šafije. Misli se dok imam Šafije bio gdje? hm? U Iraku, dok je bio u Bagdadu. A novi, novo mišljenje, novi mezheb je gdje? Znači, kada je bio, kada je bio u Egiptu. Znači, imam šafi umro gdje? U Egiptu, znači u, Kabul, u, u, Egiptu, u Kairu. Dobro. Dok je mišljenje hanbelijskog mezheba, znači mišljenje hanbelijskog mezheba, jeste da je obaveza da se dadne, da se podijeli, da se podijeli sadaka. Da se podijeli sadaka. Dobro. Sljedeći hadis koji je spomenuo jeste hadis od Ebu Sa'id al-Hudri, ovaj hadis mutafakuna alaihi, hadis Bukhari muslimu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum zar nije tako da žena kada je hajzu da neće klanjati neće postiti i znači ovo je šta ovo je po konsenzusu islamskih učenjaka znači žena je kada je u hajzu znači u tom momentu šta neće klanjati neće postiti međutim da Allah opra, oprosti popravi stanje znači i danas u ovom vremenu Znači ima žena koji ne poznaju ovu osnovnu stvar. Znači kada je pitanje hajz. Znači ili na primjer misli da ne treba postiti, međutim da nije obavezna da naposti i tako dalje i tako dalje. Znači ono što je koncenzus islamskih učenjaka jeste da žena kada je u hajzu da tada neće klanjati, neće postiti. Ne samo da neće, nego je zabranjeno. Znači haram joj je, znači tamo kad bi žena rekla hoću u hajzu da klanjam, znači haram ti je tada, haram ti je tada da klanjaš haram ti je tada da klanjaš. Također njen post nije, nije šta? Nije ispravan. Znači post žene nije ispravan. I postoje naravno propisi koji su vezani za ovo pitanje. O toga smo spominjali. Kao na primjer ako nastupi vrijeme, žena nastupi vrijeme, žena nije šta? Klanjala, dobila hajz, kasnije kad se očisti, hoće li nadoknadi taj namaz i tako dalje. Zatim žena ženi prije zore na nekoliko minuta presto hajz, nastupila zora, nije se okupala. Hoće li postiti taj dan, neće li postiti taj dan. Žena bila čista, pet minuta prije zalaska sunca, posti Ramazan, pet minuta prije zalaska sunca dobije hajz, jer ispravan taj postni. Znači, znači to su pitanja koje sve znam. Međutim, ono što je koncenzus u osnovi, znači žena koja je u hajzu, koja je, eh, žena koja je u hajzu, Znači neće klanjati, neće post. To je jedna stvar. Druga stvar jeste da će post ne postiti. Znači da ne postaje obavezna, da ne postaje obavezna da ne posti. Znači da ne postaje obavezna da ne posti. Je li to u redu? Dobro. Zašto treba ne postiti, a ne treba ne treba da naklanja? Hm? za namaz, a Dobro, ali sad ona kad je u hajzu, ako je radi toga, ako je radi toga, onda nije, u, nije uslov za, nije uslov za namaz. Ja, što će u... tako <laughs> Pa dobro, onda potom je bi mogli. Nisam te pitao. Aha, ja. <laughs> Znači, Allah na, u osnovi, znači, učenjaci spominju i da je mudro svega Allah najbolje zna poteškoća. Znači, a to je otklanjanje poteškoće ili rful harađ. Znači, zato što bi žena, kada bi došla, na primjer, da ima hajz sedam dana, ima pet namaza, sam puta pet je koliko? A? 35. Znači, 35 namaza da naklanja ili da ima ili da je šest, ili na primjer žena koja ima osam dana, znači bila bi poteškoća toliko broj namaza. Međutim, kada je u pitanju sa danima posla, znači pogotovo zato što ima godinu, znači da kažemo čitavo ispred sebe, znači mnogo je, mnogo je lakše. Mada osnovi, brate pažnje, odima je da hadis na koji želi da se osvrne, to je poznat hadis takođe je došao Buhari muslimu, da je iša radijallahu ta'ala anha, da je upitala žena, znači ma balul ha'id, taqdi saumu, ala taqdi salat da je došla žena i upitala išu radijallahu ta'la anaha, znači zašto žena, znači zašto žena koju hajzu, zašto će napostiti, a neće naklanjati. Pa iša radijallahu ta'la anaha rekla, e harurija anti, jesti žena harurija. Znači harurija su bile koje žene, znači har, harur, haruri ili znači je bila skupina haridžija. Pa je iša radijallahu ta'la anaha usporila pitanje. Pa je posto ga odgovorila, كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة kaže nama je bilo u vremenu poslanika alaihi salatu wasalam naređeno da napostimo a nije nam bilo naređeno da naklanjamo znači pogledajte Aisha radijala tala anha u ovom slučaju posmatrajte kao jednu od najučenijih as, as, najučenija as, ashaba ne najučeniji ashabi ti najučeniji ashaba mislim da kaže Ibn Sa'ad ne sjećam se sada ili Ibn Hazm Kaže kada bi kada bi znanja Aisha radijallahu kada bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha bilo na jedno stanje znanje svih ashaba na drugo, prevagno bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Znači govoreći, ovdje želi da se istakne vrijednost, pogotovo određeni intimni stvari i znanje vezano za to Aisha radijallahu ta'ala anha, iako nema sumnje, znači da je bila ashaba koji su bili učeni od Aisha radijallahu ta'ala anha. Dobro. Međutim, Aisha radijallahu ta'ala anha je ovdje zadovoljavan se sa tim ili odgovara joj sa tim kako su učinili u vremenu poslanika alihi salatu wasalam. Što znači da je dovoljno da se čovjek treba zadovoljiti da mu se spomene šariatski dokaz bez spominjanja mudrosti. Znači, osnova je da se čovjek zadovolji kada mu se spomene šariatski dokaz. Znači, bez znači, mudrosti. Zašto? Sada ovdje nem, uh, znači, otišli bi daleko kad bi govorili. Znači, imamo propise i imamo nešto što se zove ilal, ili illa i hikem. Znači uzroci zabrane ili naredbe i mudrosti naredbe i zabrane. Znači postoje razke između ova dva pojma. Znači illa je uzrok, znači ono što je naglašeno zašto je nešto dozvoljeno ili zašto je nešto nabra, e, zabranjeno. Međutim, hikem u većini slučajeva nisu naglašene. Nego su ljudi, tako da kažem razmišljanjem, došli do toga da kažu da je mudrost toga to i to. Međutim, da kažemo, onda učenjaci raspravljaju, da li je osnova kod propisa da su pojašnjeni uzroci tih propisa ili da nisu. Znači veliki broj učenjaka kaže nije. Osnova je kod propisa, kada se govori o propisima, da se ne pojašnjava njihov illet, uzrok. Na Naprimjer, naređena nam je, znači, da se abdestimo. Zašto, zašto peremo? Znači, ruke do, iza lakta, ne peremo do, do ramena, zašto peremo noge do članaka, ne peremo do koljena i tako dalje i tako dalje. A Znači uvijek uzmite taj primjer, znači kad pojašnjavate ljudima nešto što je njima poznato. Kažem primjer abdesta. Znači rekne, kad čovjek ljudi pitaju zašto to, zašto to, zašto je zabranjeno zlato muškarcima, zašto je svila zabranjeno, ja to ne nosim iz oholosti, ja to ne radim iz ovog. Znači zašto je to što je tako došlo u šarijetu. I na to se ljudi odgajaju. Da kažem, tako se ljudima pojašnjava, pojašnjava Allahove vjera. Znači isto mu reci zašto se abdestiš, pa pereš ruku do iza ne, pre, ne pereš na primjer do ramena, ili zašto potjereš glavu, a ne pereš glavu, i tako dalje, i tako dalje. Znači osnova je da se spomene, da se spomene propis. Znači osnova je da se spomene propis. Dobro. Sljedeći hadis koji je spomenuo Hafiz ibn Hajar, jeste da je uh, spomenuo duži hadis, on je spomenuo samo dio. Od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla lama jina sarif Kad smo došli do Sarifa, to je mjesto blizu Mekke, kaže Hittu, dobila sam hajz. Pa mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري kaže čini, znači kad su obavljali hađ, došli su do blizu Mekke i Aisha radijallahu ta'ala anha je dobila šta? Hajz. Pa Allah Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao čini sve što čini hađija, gajra alla tatufi bil bejt. Osim što nećeš čin tavaf oko kabe. Znači osoba koja je na hađu i na umri i da si sa žena dobije hajz, znači kakav je propis, sve će činiti. Znači, da kažemo, e, boravak na mini, boravak na arefatu, bacanje kamenčića, muzdalifa, znači sve će to činiti. Osim jedne stvari, to je obilazak, to je tavaf oko kabe. To je tavaf oko kabe. Dobro. Ovo je mišljenje, znači žena dok je u stanju hajza, njen tavaf nije ispravan. I to je da kažem vam skoro koncenzus. Znači veliki broj učenjaka su spomenuli koncenzus ili su rekli znači, da ne postoji tu razilaženje. I koncenzus je spomenuo Ibn Hazm, i Ibn Rušt, i Navavi, i Ibn Taymiye čak, i drugi. Znači spomenuli su koncenzus da žena dok je u hajzu, da neće obavljati tavaf oko kabe. Jel li jasno ovo? Ovo smo govorili kad smo tumačili poglavlju hađu. Međutim, u njihovom vremenu je bilo drugačije. Zašto? Zašto što prije ljudi, znači kad bi dolazili hađu, došla bi skupina. Jel u redu? Znači skupina 10, 20, 30, 50. I obično kad bi dolazili, znači duže bi, duže bi boravili. Nisu bili ograničani odlaskom. Nisu bili ograničeni odlaskom. Znači nije bilo kao sada. Znači sada skupina kada ide, znači idu na primjer bosanske hađe, znači grupa broj 13, znači njihov let je na primjer, poslije Bajrama tri dana. Već se znači ti u toj skupini, znači let je tada. Pogotovo ako se desi, na primjer, da žena, znači neposredno prije glavnog talafa dobije, malo prije glavnog talafa dobije hajz, koji će, na primjer, trajiti 7-8 dana. Znači, otiće leto, otiće avioni, neće obaviti, neće moći da obavi šta? Neće moći da obavi, neće moći da obavi talafa znači taj tavaf glavni od ruknova, od ruknova hađa. Od ruknova hađa. Šta će u tom slučaju raditi? Znači, po sad četiri mišljenja, ako ne obavi u čistoći taj tavaf, neispravan je, neispravan je njen hađ. S tim što Hanefije dozvoljavaju, međutim, obavezna je da zakolje devu. Međutim, obavezna je da zakolje devu. I postoji slično tome mišljenju u hanbelijskom, hanbelijskom mezimu. Međutim, svim imamo toga, svi mimo toga su na stajalištu, znači da mora pričekati čista da bude i da se da se očisti da obavi dobavi tava. Međutim, šehehul sabim temije, rahmatullahi alaihi, također njegov učenik ibn Qayyim, kažu da žena koja je dobila hajz neće sočistiti, njena skupina će otići, pogotovo e, da kažemo e, danas, u današnjem vremenu iz dalekih mjesta, znači, na primjer, unutar Saudije ili zemlje oko Saudije, lakše Šeho Lisab ibn Temija smatra i veliki broj leme potom izdaje fetvu, znači jeste da u tom slučaju će žena obaviti tavaf. Znači, opraće se, stavit će uložak da nešto ne bi znači, izašli iz nje, znači da uneđaseti uh, haram ili jeli, mesjid i činit će i tada znači, ima status, statut osobe koja je prinuđena. Koja je prinuđena. I šeho Lisab ibn Temija kada spominje ovo, znači ako spominje koncenzus, kaže ovo je konsenzus se misli na osobu koja ima mogućnost. Koja ima mogućnost. I onda je šehol sam bim temije pojašnjava, znači da svi e, vađibi u šarijatu i šartovi šarijatu da su vezani za mogućnost. Međutim, ova osoba nema mogućnost i onda dozvoljava za razliku od većine islamske učenjaka kao što sam vam, kao što sam spomenuo. Još hadis koji je spomenuo, njemu smo govorili od Muaza, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je pitao poslanika alaihi salatu wassalam, ma yahillu lirrajuli min imraatihi wa hiya haid. Šta je dozvoljeno čovjeku od njegove žene da kojeno hajzu, pa je rekao ma fawqa izar, ono što je iznad izara. To je zabilježe Budavut i wada'athahu je Budavut za ovaj hadis kaže da je slab. Ovo je mesele smo već govorili. I posljednji mislim hadis, znači koji je spomenuo jeste, znači hadis od Ummu, Ummu Salame, radijallahu ta'la anha, znači hadis koji govori o nifasu. Kaže, kanati nufasa taq'ud fi ahdi Rasulillahi ba'da nifasiha arba'in. Kaže od Ummu Saleme, radijallahu ta'ala anha, se prenosi da je rekla žene koje bi bile u nifasu ili žena koja je bila u nifasu bi sjedila u vremenu poslanika alihi salatu wasalam 40 dana. Znači sjedila bi koliko? 40 dana. Ovaj hadis zabilježila petorica osim Nasaija, lafzu li Ebi Davuda, ovo su riječi ili citate Ebu Davuda. A u rivajetu ولم يأمرها النبي بقضاء الصلاة النفاس. I kaže poslanik alaihi salatu wasalam joj nije naređivao da naklanja ono što je ostavila u vremenu ono što je ostavila u vremenu u vremenu u vremenu nifasa. Znači ovo je najduže trajanje, ovo je najduže trajanje nifasa. Mi smo govorili kada smo govorili o najkraćem i najduljem trajanju hajza, ako se sećate Znači šta smo rekli? Koliko je kod Hanefija najkraće i najdulje? Najkraće kod Hanefija 3. Koliko je najviše? 10 kod Hanefija. Zatim, postoji učenjaci imaju druge granice. Kod nekog je najmanje dan, najviše je toliko i tako dalje. Mada, spomenuli smo mišljenje šehehu Lissam Bim Temije gdje smo rekli da nema najmanja i najveća, najveća granica. Jel u redu? Međutim, kada je u pitanju nifas, ne postoji najmanja ni, granica nifasa. Znači, da kažemo koncenzusom. Znači, ne postoji najmanja granica nifasa. Zašto? Zato ako se desi žena, rodi izađe krv samo malo, sa dva, ako da kažemo, znači na primjer, kad bi rekli da može da se desi, uh, hipotetički, znači dan, dva, sat, dva, znači smatra se, smatra se nifazu. Međutim, što je najveća granica, najveća granica nifaza? Ono mišljenje koje je ispravno, i to je mišljenje Hanefija, i također mišljenje Hanbeli, i to je mišljenje, uh, uh, da kažemo, ispravno i prenosi se od jednog broja sahaba, to je 40 dana. Znači to je šta? 40 dana. Znači žena, ako je krv teče i pređe 40 dana, nakon 40 dana će se kupati. I ono što je mimo 40 dana smatra se sa čim? Smatra se istihazom. Znači ono što je mimo 40 dana smatra se isti, istihazom. E, poslije još jedna ovdje stvar koju želim da spomenem, znači također se često dešava, znači da se desi, na primjer, da krv kod žene prestane nakon 25. dana i nakon 30. I prođe nekoliko dana i ponovo se krv pojavi. To ponovno pojavljivanje krvi, kakav je propis? To ponovno propis je da je to petni faz. Jel u redu? Znači sve što se pojavi, ako bi se pojavila čistoća nakon 20. dana, okupa će se i klanjati. Ali ako bi se opet pojavila krv u unutar 40 dana, to se smatra šta? To se smatra nifasom. Međutim, poslije 40 dana, pa makada ko žene nastavi da, znači 40 dan će se okupati, poslije toga se smatra, poslije toga se smatra istihazom. I s ovim smo završili šta? Poglavlju hajzu, walhamdulillahi rabbil amin. Fala Allahu jalla šanu, sljedeće poglavlje, poglavlje o namazu. I s ovim smo završili, s ovim smo završili poglavlje, poglavlje o namazu. poglavlje o taharetu i to je mislim 150 hadisa iz djela Bulugul Maram. Još ako uzmemo ono što smo tumačili, uh, poglavlje o hađu, znači jedan fin dio smo, jedan fin dio smo prešli, prešli ovoga, ovog mubarek, mubarek djela. Inša dolazi poglavlje namazu, i to mi ćemo inša Allah i ta'ala nastaviti sljedeći put. Allah, tabarik wa ta'ala, molim, da nas se smiluje da na oprosti wa sallallahu ala Muhammedin wa ali wa sahbihi wa sallam على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح